Book 2 65 უარყოფა მეორე უარყოფა 2 ბეჭედი ძვირია ბეჭედი ძვირია არა ის მხოლოდ 100 ევრო ღირს არა ის მხოლოდ 100 ევრო ღირს. მაგრამ მე მხოლოდ 50 მაქვს. მაგრამ მე მხოლოდ 50 მაქვს. უკვე მზად ხარ? უკვე მზად ხარ? არა, ჯერ არა. არა, ჯერ არა. მაგრამ ახლავე მზად ვიქნები. მაგრამ ახლავე მზად ვიქნები. გინდა კიდევ სუპი? გინდა კიდევ სუპი? არა, აღარ მინდა. არა, აღარ მინდა. მაგრამ კიდევ ერთი ناقინი? მაგრამ კიდევ ერთი ناقინი? უკვე დიდი ხანია აქ ცხოვრობ? უკვე დიდი ხანია აქ ცხოვრობ? არა, მხოლოდ ერთი თვეა. არა მხოლოდ ერთი თვეა მაგრამ უკვე ბევრ ხალხს ვიცნობ მაგრამ უკვე ბევრ ხალხს ვიცნობ ხვალ სახლში მიდიხარ ხვალ სახლში მიდიხარ არა მხოლოდ შაბათ კვირას არა მხოლოდ შაბათ კვირას მაგრამ კვირასვე დავბრუნდები მაგრამ კვირასვე დავბრუნდები. შენი ქალიშვილი უკვე გაიზარდა? შენი ქალიშვილი უკვე გაიზარდა? არა, ის ჯერ მხოლოდ 17 წლის არის. არა, ის ჯერ მხოლოდ 17 წლის არის. მაგრამ მას უკვე მეგობარი ყავს. მაგრამ მას უკვე მეგობარი ყავს. ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: www.book2.de